ko kana sai da wiwi ka ce to yanzu buhu za ka sai to yanzu ka yi da zakka to ai haramun ne ka sai da ta ko ta ba sigari duk waɗannan haramun ne ka sai da su da haka muna magana kan kaya na kasuwa da ake saidawa waɗanda suka halatta waɗannan su ne abubuwan da suka halatta a hidda ma zakka to bari mu zo kai tsaye zuwa ga abin da muke ta'amuli da shi dan nikan so in takaitu zuwa ga kada mu ta bada labarin abin da wani ma bai san shi ba kai ta zuwa muna cewa zakkakara, zakkakara ba mu da ita to kaga zai zama labari ne muke bada har yanzu mutum sai ya rika jin abin bai shahe shi ba to an bari mu zo kai tsaye zuwa ga abubuwan da mu muke ta'ammuli da su yau da kullum bari mu ɗauko abu na harko yanzu za magana kan nisabin waɗannan abubuwan da na kawo yanzu abun da ake hidda ba zakkan nan ya za a hidda zakkai kun ga shi alqur'ani mai girma ta yayi kawai wa aqimu salata wa atu zakata khuz min amwali musadaqatan kaga kaga Allah ta yayi ku hidda zakka amma ya za a hidda zakkai sai ka dawo manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ma bayani amma in ka ɗauki alƙur'ani mai girma kace ce kawai abinda qur'ani kadai ya ce za ka yi to har yanzu ba za ka sama mai za ka yi dama zakan ba shi za ka ji sai a ta rigima da wasu sai ce yi komi sai ka haida mai zakka komi ne ne sai ka haida mai zakka mene ne dalilin ko sai su ce Allah ta yi wa aqimu salata wa atu zakat to da ya ce wa aqimu salata wa atu ta sai ya ce bi koko kaga baka iya fahimta wannan sai ka koma sai a fassara maka shi wanda aka ba alkur'ani sai ya fassara ma sai ka sai ka gane amma in ba haka ba sai ka tsaya cikin dimuwa ko ba za ka yi ta daga cikin dimuwan ba Allah shi ne da mu da haka mine ne lissafin zakka ma'ana nawa ne abu zai kai a ce a hidda zakka cikin shi kuma cikin zakkai zakkan kuma nawa za a hidda to bari mu ɗauki abu na farko bari mu ɗauki can alhubub da muka ce ƙwaya zan ɗauki abubuwan da muke ma'amala kawai da su kun ga akwai gero ko nan muna shimka gero muna shimka dawa muna shimka masara muna shimka wake shinkawa ma kawai kawo ta da ya ta muke ba mu cika shimka ta wannan koko to amma mu ɗauka hada shinkawa. akwai gyada akwai riɗi ko waɗannan abubuwan duk da cewa akwai maganganu tsakanin gyaɗa da riɗi amma bisa tuntubar da yawa daga cikin malamai mafi jayen malamai sun tafi kan cewa gyada da riɗi ana hidda masu zaka amma akwai wanda suka taimaka a hidda musu amma dai gaskiya ni kaina na hi gamsuwa da cewa ana hidda masu zakka busa bayanin da na samu musamman ga wani malami na baya-baya da ya ce to ai abubuwan da ake da gyada ana iya rayuwa da gyada kuma shi ma riɗi shi ma ana ce shi lahiya lau kuma kana iya ce riɗi ka kwanta sannan kuma ana mai da shi ya abubuwa ne da aka kawo na hujjoji da malamai suka kawo to ni na ɗan higa musuwa da cewa ana hidda musu zakka don haka waɗannan abubuwa ana hidda musu zakka to yanzu tun da ana hidda ma wannan abun zakka da gero da dawa da masara da wake da shinkawa da riɗi da wake eh, da gyaɗa to yanzu wace kima ce za su kai a hidda wasu zakka sannan kuma ita zakkan nawa za a ɗauka a matsayin zakka to waɗannan abubuwan saboda lokaci zakka za a rika lissaho su jama'a sai a yi haƙuri kila ba sai na karanto hadisan ba saboda abin kila zai zai mamu ah, zai mu ɗauki dogon lokaci sai a je wurin manyan malamai sai su ida muku sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce babu zakka ga waɗannan abubuwan da muka ambata babu zakka sai in sun kai ausuki biyar sai idan sun kai ausuki biyar to yanzu maza Allah ya ce ausuki ne ausukin to shi ausiki biyar ausiki ɗaya shi ne sa'i sittin sa'i shi ne girgijin tiya sa'i shi ne girgijin tiya ma na bai ida kai tiya ba to sa'i sittin shi ne ausiki ɗaya wannan sa'i sittin sau biyar shi ne ausiki biyar sai in ya kai haka za a hidda zakka da haka kaga kenan zai kasance sittin sau biyar ya zama ɗari uku kenan ko to kaga sai ka samu sa'i ɗari uku shi ne malamanmu suka yi kiyasi suka ce to sai ka samu dame talatin wanda dama yadda ke yin tiya tara tiya goma tiya tara tiya goma sai ka samu tiya sai ka samu dame talatin to za ka yi zakka daman gero ne daman dawa ne to sai ka samu wannan za ka yi zakka to amma kun ga wasu tun da mu muke dame-dame idan ka je kudu sosai za ka tayar da su ba maganar dame ba ce ba wannan dawon mata mu buge ta suke su yi buhu-buhu ka gaba maganar dame ake ba da haka shi yasa alisahin ma a shar'anta ba dame aka ce ba dame wannan al'adar mu ce kuma ba wani matsala mace da mun yi daman shi yasa malaman mu da muke rayuwa da su suka ce to ga ga kinsin da za kai wasu suka ɗauka malamai wasu suka ce to kaga tunda an ce da me talatin ne za ka yi ka hidda da a ƙasar hausa dama da ka hidda zakakka malam za ka ba to su ko malamai suka wiga suka wiga suka ga lokacin da me talatin ɗin yayi wuya in suka ce talatin ba kowa zai yi talatin ba sai suka ce to ai dama me talatin ɗin uku za ka hidda in kai goma hidda ɗaya <laughs> kaga kuwa kaga za su samu da yawa <laughs> da haka a takaice dai sai ka kai dabe talatin kuma daban ba wai dabe mai yin tiya hudu tiya biyar ba dabe mai yin tiya hudu tiya biyar don kayi dabe talatin bai isa zakka ba amma daban da ke yin tiya goma tiya tara zuwa tiya takwas da wani abu to idan kai dabe talatin to ya isa zakka to bi zaka hidda zaka raba wato ushiri zaka doka ushiri wannan sa'i 300 din sai ka raba shi goma kaga za a samu sa'i 30 30 kenan ko to wannan sa'i 30 shine zaka bada matsayin zakka shine abin da na ga muku cewa idan daban yana yin tiya goma tiya takwas da wani abu tiya tara saboda wannan sa'in bai kai tiya ba da aka ana ganin cewa tiya tara za ta isa ta kai wannan sa'in ko tiya takwas da wani abu za ta kai sa'i goma ina ba ta mun gane da aka wanda ya dame talatin to zai ba da wannan zakka zai ba da dame uku a matsayin zakka sannan kuma shi wannan daba uku da za ka hidda kawo ka dibu wani wanda ba ka so ka hidda A, za ka hidda lahiyayyu ne kuma ba za ka hidda waɗanda suka yi kone ba tsakatsakiya ake so sai ka tsaya tsakatsakiya shi wannan bai yi ne ko ba a yi shi ba sai ka tsaya tsakatsakiya ya kai da dabe uku amma in ka yi ƙasa da haka babu zakka kula. idan kai dabe ashirin ba zakka ko da yana yin tiya goma goma ba zakka bai isa ba idan kai dabe 25 haka sai ya kai dabe 30 babu laihi malamai suna ganin iya kai 29 suna ganin cewa tun da sa'i ne aka yi kinsi da shi tun da ba exact hour ne aka yi ba ana ganin zai iya kai babu matsala ina mata mun gane da haka mai da 29 zai iya ba da uku shi ma babu matsala musamman idan daban yana yin tiya goma tiya tara tiya goma tiya tara mu kiyaye wannan a kowane nashi daban-daban kowane nashi daban-daban za a hidda gero gero ne dawa dawa ce masara masara ce da komi da abin da ya shahi abin nan abu na biyu yanzu mun ji zakka ta haka za a hidda ba gero wa alaikum salam haka za a hidda ba dawa haka za a hidda ma riɗi haka za a hidda ma gyaɗa ita gyaɗa ɗin nan idan ta kai tiya ɗari uku tunda ita tiya tiya muke yi ko idan gyaɗa ta kai tiya ɗari uku ko kusa da haka to shi kenan ita ma za ka hidda tiya talatin sai ka ba da zakka sannan wannan tiya talatin da za ka hidda fa idan ya kasance noma ne na damana yanzu damana ruwa aka yi noma ka je kawai ka yi to amma idan wadama ne ka je kai wannan noman tun na san da akwai masu noman wadama kai ka ba da ruwan da kanka kila janareto kasa-kasa mai a ku tara ce kawo ka je kai ban ruwa to wannan shi nisful ushir za ka bada mana za ka bada tiya goma sha biyar ina ba ta mun gane sai ya kai wancan da samun ɗari uku amma shi rabin ushiri ne zaka bada ma'ana zaka bada rabin abin da ka bada da noman damana haka zaka bada ga riɗi haka zaka bada ga gyaɗa ina ba ta mun gane Allah sa mu dace to sai mu je ga kuɗi su kuma kuɗi mire ne zakkansu ba wai duk abin da ka samu bane ba zai zama zakka dan na ji wani malami da yake wa'azi ya ce duk abin da ka samo kasuwa sai ka bada zakka ko ba mi ne sai ka bada zakka aka ce aka raba kalla nawa za a raba ya ce biyar za ka raba wa za ka ba ya ce malam za ka ba <laughs> to an da ta nisa koko da haka to Allah saka alheri la shi biya to ba shi dare na'am ita kuma zakka kuɗi a ƙa'ida ita zakka kuɗi asalinta <coughs> shi ne dinari ne ake kiyasi da shi asali manzon Allah ce shi sai zakata sai ta kai wato ishiru da dinar to sannan sai a samu sai a bada zakka shi kuma dinari ishirin daidai yake da dirhami ɗari biyu to wannan na kawo shi ne saboda malamai sun san haka lissafi yake kawai amma zan ta kai tsaye zuwa ga bayani saboda masu saurare na maza da mata waɗanda su kila ba su san wannan dinarin ba ko dirhami shi yasa na ce ba sai na kawo hadisan ba zan kawo bayanin haka a takaice saboda lokaci to su kuɗi a wannan kiyasin na wannan shekarar da muke ciki shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya yanzu da muke ciki wadda ta yi daidai da shekarar miladiya 2019 lissafin wannan dinarin shi ne kimar zakka wanda ya mallaki kudi naira miliyan 1,253 da 600 da naira 80 duk miliyan 1 da 253 da naira 680 miliyan 1 da 253 da naira 680 daga nan abin da ya sama ina ba ta mun gane to su ake mazaka duk kudin da ba su kai haka ba to ba su isa zakka ba duk kudi in dai ba su kai in miliyan ɗaya ce kadai to ba ta isa zakka ba a kimar da muke da ita ta wannan shekarai idan miliyan ɗaya ce da dubu ɗari biyu ba ta isa zakka ba kun ga ita wannan da yake naira tana lalacewa a bara a bara miliyan ɗaya ne da dubu ɗari ɗaya ina jin da wani abu amma a bada kun ga naira ta ƙara lalacewa kenan da haka <clears throat> wanda ya mallaki waɗannan kuɗin miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin da uku da ɗari shida da naira tamanin abin da ya sama kenan kaga in kana da miliyan biyu in kana da miliyan uku in kana abin da to duk kana da zakka kuɗin ka sun isa zakka amma ita zakka yanzu na samu naira miliyan goma yanzu nan yau to ba ba ba zakka ba yanzu ba da zakkan ba sai baɗi sai an shekara abinda ake ba da zakka kawai lokacin da aka same shi shine abinda muka gama bayani na hatsi Allah ce wa'atu yau yawma sadu Ko ba da haƙin shi lokacin da kuka girbe shi shi ba a cewa sai shekara ba ka girbe hatsin ba ka ce to heba da zan bada a iya kan ba da ka cinye shi <laughs> to irin wannan noma namu wanda ka noma ka cinye hikila ba sai ka gama da awo to kaga shi kawai zakka ci ce da ka girbe da kaka kawai ka bada to amma ita zakka ta sauran ta waɗannan abubuwan na kuɗi to su sai sun shekara waɗannan kuɗin da ka samu sun shekara kai ne ka buɗe shago da miliyan ɗaya da rabi miliyan ɗaya da rabi to yanzu sai suka shekara to sai ka lissawa kuɗin sai ka hidda zakka to yanzu su kuɗi kuɗi su miliyan ne zakkarsu su ma goma za ka raba a'a su kuma kuɗi idan sun kai wannan mizanin da abin da ya sama kai gaskiya musulunci addini ne mai tausan al'umma mai tsari sai ka kasa su gida arba'in gida arba'in za ka kasa annan saboda allah malam in dai bacin da rowa taima mutane katutu saboda allah so ɗaya za ka bada a shekara kuma ba ta aka yi karaba rabi ba a karaba arba'in karaba arba'in kuma wannan idan kana da waɗannan kuɗin haka daidai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin da uku da ɗari shida da naira tamanin idan ka raba su idan ka raba su arba'in kawai kuɗin da za ka samu su ne dubu talatin da ɗaya da ɗari uku da naira arba'in da biyu dubu talatin da ɗaya don Allah ka ji mana dubu talatin da ɗaya saboda Allah su kaɗai za ka bada a shekara kai ta wanda ƙarƙa kai Allah mai rahama ne Allah Samu dace da wannan rahama amma sai ka ga mai kuɗi ya kasa hidda ko komu don ba mu da su <laughs> sai mu ga kasa da yawa Allah ya ba mu hidda to kaga ai wannan ni gani nike yi ko kuma in ce gani za mu ai ba wani wahala kai wallahi ba wahala ka raba arba'in ka ɗauki kishi kwala ɗaya su ne wannan kaso na ubangiji ne ka ba wanda Allah ya ce ka ba amma wallahi da yawa malam masu kuɗin sai su ki zakkai bari mu je zuwa ga abu na gaba urudu tajjara masu kasuwa masu shago masu motocin haya masu ba da gidajen haya to wannan shine maganar ku kai ne ka bude shago da miliyan ka sa kayan miliyan ɗaya da rabi cikin shagon nan to abin da za ka yi lissafi shine ka haddade yau yau laraba na sa waɗannan kayan ka zaga wata idan shekara ta zagayo daidai irin wannan to sai ka rufe shagon sai ka kilga kuɗi da ka samu sai ka kilga sauran kayayyakin ka hada da kuɗin duka nawa ne kila ka sa miliyan ɗaya da rabi da aka shekara guda kana kasuwanci sai kaga kudin sun koma miliyan biyu da rabi da Allah ya ci riba ko shikenan wannan miliyan biyu da rabi da kudin da kalin sawa da sauran kayan duka kalin sawa sai kai masu kudi suka kai miliyan biyu da rabi to duka sai ka raba su arba'in wannan arba'in da ka raba to kishi ɗaya za ka ka bada zakka kishi ɗaya za ka ka bada zakka sauran kuma sai ka ci gaba da hidimominka wallahi in kai haka Allah zai samu ma albarka kila baɗi mai zuwa kaga ka ƙara tashi kuma da miliyan uku da rabi ba dan komi ba saboda hidda zakka da kake yi wannan ya shahi wanda yake da mota amma kuma haya yake yi ya shahi wanda ya sai mashin amma haya yake yi duk wani abu na sana'a da ka kana juyawa a matsayin kasuwa to ya shiga nan ciki ma'ana mashinan da ka saya kana badawa haya ko da yake yanzu na ji ma an ce mata sun yi sayan mashina suna badawa haya to mata ku ji da kyau ku rika hidda zakka in kuna san Allah sa albarka <laughs> a wasu sulayi <laughs> don haka idan kana da waɗannan idan kana da shago ne a'a mashina ne to in dai ka saye su misali to ana nan ana nan kasai mashin ɗaya kasai mashin biyu kasai mashin uku kasai mashin biyar sai ka tattara abin da yake kawo ma ran nan sai ka ga sun kai miliyan ɗaya da wani abu to idan suka kai wannan daidai bana suka kai wannan mizanin to ba bana za ka yadda zakka ba yanzu bana sun kai mizanin zakka ko to ai bana ne suka kai wannan matsayin to za ka yadda zakka ni? ina matan mun gane wallahi addinin musulunci yana da tsari shi yasa musulmi sun lalace ne don sun saki musulunci wallahi da za mu musulunci da mun zanna lafiya wallahi da mutanenmu masu kuɗinmu za su hidda zakka mu komo cikin jihar mu nan kadai na rantse da Allah da wannan talaucin da mutane ke wama da shi sai an samu sauki mutane ba su hidda zakka in kuma sun hidda tawayo suke yi ko kuma su bada ba inda Allah ya ce a bada ba shi ne kawai matsalar to don haka masu shago masu mashinan haya masu motocin haya masu gidan haya duk dai mai wani abu na kasuwa da yake da shi to ya sani cewa lalle idan kudin wannan abun da abin da yake samu sun kai mizanin zakka to sai ya hidda zakka amma wanda ya sai mota ta hawa naira miliyan biyar ya tsige ya saye ta to wannan bai hidda zakka ta hawa ce ya taɓa da kuɗin shi miliyan biyar kai akwai ɓanna kuɗi wanda ya gina gida na shiga ya kashe kuɗi sama da miliyan biyar ɗin ya gina wannan bai da zakka amma idan ka gina gidajen haya gidajen haya gidajen haya kana badawa haya to akwai zakka idan ka sai mashin na hawa guda ɗaya guda biyu Wannan babu zakka na hawa ne ko mota nawa kake da ita ta hawa ba ta haya ba baka da zakka amma ka sani cewa in na haya ne to akwai zakka da aka bi kiyaye wannan abu na gaba shine bahimatul an'am dabbobi na ni'ima to su ba nan dabbobi na ni'ima ina ganin bari mu tsallaka nan dai ban san akwai ba wani mai raƙuma koko to amma dai raƙumi ana hidda bai zakka raƙumi sai ya kai biyar in ɗaya ne in biyu ne in uku ne in hudu ba zakka amma da ya kai biyar to za a ba da akuya ko tunkiya zakka akuya ɗaya ko tunkiya ɗaya haka za ka yi ta ba da ɗaya ɗaya sai sun kai tun daga biyar har tara duka zakka tunkiya ɗaya za ka ba da amma da sun kai goma to biyu za ka ba da tunkiya daga nan har su kai sha hudu kana nan kana ba da biyu sai suka kai sha biyar to uku za ka ba da har zuwa sha tara har yanzu ba ka fara ba da raƙumin ba kana nan daga sha tara suka kai ashirin to hudu za ka ba da har zuwa ashirin da hudu to sai sun kai ashirin da biyar ne za ka fara ba da raƙumi a matsayin zakka to wannan dai na hudu ne saboda shi ilimi yana da kyau ka san shi amma dai ba don muna da raƙuma ba ko to bari mu je ga shanu ai akwai shanu nan su kuma shanu ba su isa zakka sai sun kai talatin sai an kai sanuwa talatin daga nan har talatin da tara za a ba da yan shekara guda ita sanuwa za a ba da ita ba magana kama da tunkiya <laughs> a to idan ka ta kai talatin ko san kai kai talatin to ka sani za ka ba da zakar guda shi ma in yi shekara sai shekara sai an shekara sai ka ba da guda idan suka kai talatin har talatin da tara guda guda za ka ba da amma in sun kai arba'in har zuwa hamsin da tara to za ka ba da guda biyu za ka ba da guda biyu yan shekara ɗaya ko yan shekara biyu wadda ta shekara biyu kai na manta afuwan ba guda biyu ba afuwan wata yan shekara ɗaya za ka ba da? wannan kuma wadda ta kammala shekara ɗaya ta shiga cikin ta shekara biyu ita za ka ba da guda ɗaya mai arba'in da hamsin da ɗaya kaga ai nan matsayi ake duba ko girma, girma wanda za ka da. to nan wurin ba za ka ba da biyu ba sai sun kai sittin zuwa sittin da tara za ka ba da guda biyu su ma irin waɗanda aka yaye ɗin nan masu bin uwansu to daga nan saba'in zuwa saba'in da tara za ka ba da 'yan shekara ɗaya kuma za ka ba da 'yan shekara biyu su ma guda biyu za ka ba da to wannan haka za a ba da su su ba na san galibi zakar a shanu bata cika yawaita ba wurinmu sosai ko to bari mu je ga bari wanda za ta zo gidanka ga taki nan uwa gida ta ta awaki da tumaki ka san da yawa wa'annan awakin da kake gani din na mata ne <laughs> shi mai gida mai gida shi zai da yi noma abinda yake samu taki wani lokacin takin ma ya saya da haka to uwar gida ki saurara ki ji idan Allah ya sa kina da dabbobi kina da tumaki ko kina da awaki suka kai arba'in har zuwa ɗari da kai ka ji wani sauƙi na musulunci wato an gangaro nan wurin mu talaka sai aka rage abu sai aka ɗanyi ƙasa ƙasa tun daga arba'in har ɗari da ashirin ɗaiɗai za ka bada ɗaya tak ka wannan abu da sauƙi yake musulunci akwai sauƙi to kaga daga nan baka bada biyu sai sun kai 120 har 200 duk biyu zaka bada baka bada uku sai sun kai 200 da kwara daya har zuwa 300 har zuwa 300 ma da 99 duk uku uku zaka bada to na kawasan kila nan garin dai ba su da yawa da suka kai wannan 300 da wani abu koko kila hede wajen su mai unguwa na sannan za a samu masu yawa <laughs> to kun ga wannan shine zakar dabbobi na awaki ko tumaki to yan uwa su waɗannan zakai idan an hiddawa za a ba wa za a ba wannan zakai kun gama mu ce ga wanda za a ba ba ko to wanda za a ba zakka Allah shi ya ambace su mutane takwas ne nau'in mutane takwas ne Allah ya ce su za a ba zakka idan a hidda shi za kuka ji duk da muke cewa a hidda sai muka shiru mu ce ga wanda za a ba ba to yanzu ga wanda za a ba nan Allah zai hode su can a cikin suratul da sai Allah madaukakin sarki a tauba ce ko Allah madaukakin sarki yake cewa inna masadaqatil fuqara إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم الله ودوك كي سركي تو انما الصدقات وان ذا ابا زكاه سوني الفقراء su ne fakirai wal masakin da musakai to waɗannan fakiri da musaki masakin wal fuqara malamai sun yi sabani wai wane ne yayi wani talauci da cikin su wa alaikum assalam dai wasu malamai suka ce ai fakiri shine na farko dan shi Allah ya faɗi <laughs> shine na farko wasu suka ce a'a miskini shine na farko har suka ce fakiri shine wanda bai da abincin shekara to kaga wanda ai kuwa fakirin suna da yawa koko saboda <laughs> Allah aka ce shi ka miskini shine wanda shi bai ba da abincin yau ya nemo shi wasu kuma suka ce a wancan fakiri shi ke da wancan tarifin ma'ana bai da abinci na yau sai ya nemo kuma duk sun kawo dalilansu wato maganganu suna da faɗi da yawa gaskiya kuma kowane malami da ya bada hujjar shi zaka iya yadda da shi sai dai wannan ba wuri bane da zan kawo waɗannan abubuwan daga cikin waɗanda suka ce muskini shi a yana ba da wadata mana fakiri ya hi shi mana miskini shi mawadaci ne shi ne suka kawo maganan nan lokacin da annabi musa ya zo wurin khadir shi ne sai aka sai Allah madaukakin sarki ke bada labari cikin abinda shi Khadir yayi shine sai sai sai sai ya barke wani jirgi ko suna shiga sai abin nan dai to labarin da ake badawa can lokacin duk da aka kai karshen inda dai Annabi Musa ya kasa hakuri dole